Сергій Ірша. Вони домовилися зустрітися біля пішохідного мосту. Ірина вже вийшла з трамвая, постояла кілька хвилин на зупинці і крутою алеєю в затінку натоблених денною спекою дерев повільно рушила вгору. Вона не знала, чому втікає, тим більше, що призначила побачення сама. Поки доїхала, всі слова зів'яли і не знайшла в серці радості. Не хотіла вносити смуток і осугу в ще одне серце. Завтра якось вибачиться на роботі. Муляв у лівому черевіку камінчик. Вона зупинилася біля парапету, обіперлася лівою рукою, правою зняла черевик. Повз неї проходив високий стрункий чоловік у костюмі спортивного крою, ковзнув зором по її нозі, по всій її статурі, уповільнив ходу. Але вона так пронизала його поглядом, що він аж спіткнувся, швидко пішов геть. довго блукала по місту, взяла квиток у кіно, крутили нову комедію, де веселий, але невдатний, трохи пришелепкуватий солдат, та й знай попадав у смішні на думку творців фільму ситуації. То заліз у нужник, то впав у калюжу, тихенько вибралася із залу. Їй не було до кого йти і боялася домівки. Пішла до клави. Потелефонувала додому я в клави. Сказала і, не дослухаючись відповіді, повісила трубку. І знову їй стало бридко на душі. Адже раніше ніколи не казала Тищенку, де вона. По клавиних очах побачила, що та їй не рада вона прасувала білизну. Синьокий сором'язливий хлопчик на тоненьких ніжках патичках бавився на підлозі іграшковим автобусом. Ірина сіла на стілець, поманила його блискучими пряжками сумочки. Малий якусь хвильку вагався, затим рушив до Ірини. Але його перехопила клава, повернула назад ще й підштовхнула в спину. Не звикай лізти до всіх, гуляйся сам. Страшна підозра, що клава завернула малюка саме від неї, бо вона нечиста, крисунула Ірину по серцю, і вона на мить заціпеніла, тремтячими пальцями защебнула сумочку, хотіла підвестися і не могла. Мабуть, Клава помітила те, а може, просто хотіла виправити свою грубість, сказала синові, але її слова насамперед призначалися Ірині. Ти ж мужчина, будь самостійний. А коли ти лізеш до мене та лижишся, то не кажеш, щоб був самостійний, мовив хлопчик. Побалакай мені, насварилася Клава і до Ірини. Вже кебетіє. Не кебетіє, а розуміє, виправив матір малий. Не втручайся в розмову старших, строго наказала Клава. Йди до баби Фросі. Хлопчик хитро подивився на маму, мабуть, не боявся її, знав, що вона його любить, проте пішов. Ірина тим часом трохи заспокоїлася. А що ж ти хотіла? подумала суворо, майже самознищуючи. Незабаром усі відвертатимуться. Але було кривдно, що її образила саме клава. Чомусь згадала недавній похорон і те, як побивалася клава за Рубаном, і як клопоталася похороном, примирилася.